บุ๊กทูสามสิบหกการขนส่งมวลชน kendaraan umum dalam kota ป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ di mana halte bisnya รถเมล์คันไหนไปกลางเมืองครับ Bis mana yang pergi ke pusat kota ผมต้องไปสายไหนครับ Jalur bis mana yang harus saya ambil ผมต้องต่อรถไหมครับ Apakah saya harus ganti bis ผมต้องต่อรถที่ไหนครับ Di mana saya harus ganti bis? ตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ Berapa harga tiketnya? กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับ Berapa halte bis yang dilewati sampai ke pusat kota? คุณต้องลงรถที่นี่ครับ Anda harus turun di sini คุณต้องลงข้างหลังครับ Anda harus turun dari belakang อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ Kereta bawah tanah berikutnya tiba lima menit lagi อีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ Kereta berikutnya tiba 10 menit lagi อีกสิบห้านาที รถเมคันต่อไปจะมาครับ Bis berikutnya tiba 15 menit lagi รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kapan kereta bawah tanah terakhir berangkat? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kapan kereta terakhir berangkat? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ Kapan bis terakhir berangkat? คุณมีตั๋วรถไหมครับ Apakah Anda punya tiket? ตั๋วรถหรือไม่มีผมไม่มีตั๋วรถครับ Tiket? Tidak, saya tidak punya. งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ Kalau begitu, Anda harus membayar denda.